bab 20. Peperintahane Allah kuwi kena diupamakake wong duwe kebon anggur. Ing wayah esuk wong mau metu golek buruh kanggo ngarap kebone anggur. Sawise wong mau sarujuk mbayar saben wong siji sedina sedinar, banjur akon para buruh mau nyambut gawe ing kebone anggur. Kira-kira jam songo esuk, wong sing duwe kebon anggur mau lunga meneh. lan weruh wong sawetara lagi padha nganggur ana ing pasar banjur dikandani padha nyambut gawe ing kebonku anggur kowe bakal dak upai miturut apa mestine wong-wong maut uga tumuli mangkat kira-kira jam rolas lan jam telu awan wong sing duwe kebon anggur mau lunga meneh lan nindakake kaya ing ngarep mau kira-kira jam 5 sore wong mau lunga meneh lan weruh wong-wong sing uga padha nganggur banjur padha ditakoni ya kene padha nganggur ana ing kene sedina mubut wangsulane sing padha ditakoni awit mboten wonten tiang ingkang nyukani pendamelan yen mengkono kue padha nyambuta gawe ing kebonku anggur ujare sing duwe kebon bareng wis surup sing duwe kebon mau kondo marang mandore buruh-buruh kuwi padha undangan padha weneh ana upai wiwit soko sing tekani keri dhewe nganti tekan sing dhisik dhewe wong-wong sing padha wiwit nyambut gawe kira-kira jam 5 sore nuli teko lan diupai sedinar sawise kuwi nuli sing mlebu luwih esuk padha moro pengirane bakal padha tampa luwih akeh nanging jebul ya tampa sedinar wong siji Nalika padha nampani upai, wong-wong mau padha ngrundeli sing duwe kebon. Pangucape, para berah ingkang sami mlebet kantun piyambak menika, rak namung sami nyambut damel setunggal jam. Kulo sami nyambut damel sedinten muput, lan sami kebenteran. Keng menopo tiang-tiang wau panjenengan paringi, upah sami kalian kulo. Wong sing duwe kebon mau mangsuli. Loh, aku ra ora keluputan karo kowe. Kowe ra besar ujuk nampa upah sedinar sedina. Tampanono upahmu lan lunga. Iki wis dadi karepku menehi wong sing mlebu kari dhewe padha karo sing tak bayarake marang kowe. Apa aku ora oleh migunakake barang-barangku dhewe manut sakarep sakarepe atiku? Apa sebabe kowe meri yen aku lomo marang wong liya? Gusti Yesus banjur ngandika, "Iya kaya mengkono kuwi, wong-wong sing tekane keri bakal dadi dhisik dhewe, lan wong-wong sing padha teko dhisik bakal dadi sing keri dhewe." Naliko arep tindak menyang kutha Yerusalem, ana ing dalan Gusti Yesus nimbali para murid 12 dhewe. banjur ngandikani mengkene padha rungokno saiki kita padha menyang kutha Yerusalem ana ing kono putrane manungsa bakal dipasrahke marang para pengareping imam lan para ahli Taurat wong-wong mau bakal netepake paukuman pati marang panjenengane sawise kuwi wong-wong mau bakal masrahake panjenengane marang wong-wong dudu Yahudi supaya dipoyoki lan dipecuti banjur disalib. Nanging ing telung dinane panjenengane bakal kawungokake meneh saka ing pati. Sumahe Sibedius suwan ing ngasane Gusti Yesus karo anak-anake, banjur sujud lan arep ngaturake panyuwunan. Gusti Yesus ndangu Gue arep matur opo. Ature sumae Panjenengan kerso paring prejanji. Bilih benjing samoso panjenengan jumeneng rojo. Anak kawulo kekalih meniko. Kepareng no linggih ing sisih tengen lan ing sisih kiwa panjenengan. Gusti Yesus ngandiko. Kue kui podo orang ngerti opo sing kok suwun. Opo kue wani ngombe soko tuwung sing kudu tak ombe? wangsulane sing padha kadang inggih wantun Gusti Yesus tumuli ngandika pancen kowe iya bakal padha ngombe saka tuwung sing bakal tak umbe nanging bab sapa sing bakal lungguh ing sisih tengen lan ing sisih kiwaku kuwi aku ora wenang netepake kuwi bakal kaparingake marang wong-wong sing wis dipilih dening ramaku Bareng murid sepuluh liyane krungu bab kuwi, padha nepsu marang wong loro sesedulur mau. Mulane Gusti Yesus banjur nimbali para murid kabeh, sarta dingandikani mengkene. Kue padha ngerti, yen para penjajah sing duwe pangwasa kuwi nindes marang rakyat. Semono uga para penggede padha nindakake pangwasane kanthi kenceng. Nanging tumrape kowe, cara sing kaya mengkono kuwi aja kok tindakake. Yen ing antaramu ana sing kepingin dadi penggede, kuwi kudu dadi rewang. Lan yen panunggalanmu ana sing kepingin dadi pengarep, kuwi kudu dadi batur. Ora beda karo putrane manungsa, nggone rawuh ora supaya diladosi, nanging malah ngladosi sarta masrahake nyawane kanggo ngluwari wong akeh. Nalika Gusti Yesus lan murid-muride ninggal kutha Yeriko, akeh wong sing padha nderekake. Ing pinggir dalan ana wong wuta luru padha lungguh. Bareng rungu yen Gusti Yesus langkung, wong luru mau padha nguwuh-uwuh. Gusti, tedhakipun Sang Prabu Dawud. Mugi kersa melasi kawula. Wong akeh sing ana ing kono padha nepsu lan akon supaya wong luru mau meneng. nanging malah saya seru pangwuwe. Gusti tedhakipun Sang Prabu Dawud mugi kersa melasi kawula. Gusti Yesus nuli mandek sarta nimbali wong luru mau pangandikane, "Kowe padha nyuwun dak kapakake. Atur wangsulane sing padha kadang. Gusti, kawula kepingin meripat kawula saged ningali." Gusti Yesus ternyuh penggalihe mergo saka welas. banjur dumuk meripate, wong-wong mau sanalika iku uga wong loro mau banjur padha bisa ndeleng tumuli padha nderekake tindake Gusti Yesus